Сура Аль-Кахф. Пещера. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا Хвала Аллаху, который не спаслал своему рабу Писание и не допустил в нем кривды. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. И сделал его правильным – чтобы он предостерег от тяжких мучений от него и сообщил верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована прекрасная награда, ماكثين فيه أبدا в которой они пребудут вечно. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا И чтобы он предостерег тех, которые говорят, Аллах взял себе сына. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا Ни они, ни их отцы не обладают знаниями об этом. Тяжкие слова, выходящие из их ртов. Они говорят одну только ложь. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Ты можешь погубить себя от скорби по их следам, скорбя о том, что они отворачиваются от истины, если они не уверуют в это повествование. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا Воистину, все, что есть на земле, мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا Воистину, все, что есть на земле, мы превратим в безжизненный песок. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا Или же ты решил, что люди пещеры и Ракима были самым удивительным среди наших знамений? إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Вот юноши укрылись в пещере и сказали, «Господь наш, даруй нам от себя милость и устрой наше дело наилучшим образом». فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا Мы запечатали их уши в пещере на много лет. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا Потом мы разбудили их, чтобы узнать, какая из двух партий точнее подсчитает, какой срок они пробыли там.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 Мы не станем взывать к другим божествам помимо Него. В таком случае мы произнесли бы чрезмерное. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً Этот наш народ стал поклоняться вместо него другим божествам. Почему же они не приводят в пользу этого ясного довода? Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха? وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ۖ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا Если вы удалились от них и от того, чему они поклоняются помимо Аллаха, то укройтесь в пещере, и ваш Господь распространит на вас свою милость и сделает ваше дело легким.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 Один из них сказал, «Сколько вы пробыли здесь?» Они сказали, «Мы пробыли день или часть дня». Они сказали, «Вашему Господу лучше известно о том, сколько вы пробыли. Пошлите одного из вас в город с вашими серебряными монетами. Пусть он посмотрит, какая еда получше, и принесет вам ее поесть. Но пусть он будет осторожен, чтобы никто не догадался о вас. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا Если они узнают о вас, то побьют вас камнями или обратят вас в свою религию, и тогда вы никогда не преуспеете.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 Другие говорят, что их было пятеро, а шестой была собака. Так они пытаются угадать сокровенное. А другие говорят, что их было семеро, а восьмой была собака. Скажи, моему Господу лучше знать об их числе. Это неизвестно никому, кроме немногих. Припирайся относительно них только открыто, и никого из них не спрашивай о них. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا И никогда не говори «я сделаю это завтра». إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا если только этого не пожелает Аллах. Если же ты забыл, то помяни своего Господа и скажи, быть может, Господь мой поведет меня более правильным путем.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 У него сокровенное небес и земли. Как прекрасно он видит и слышит. Нет у них покровителя помимо него, и никто не принимает решений вместе с ним. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا Читай Писание твоего Господа, неспосланное тебе в откровении.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 Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует. Мы приготовили для беззаконников огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон. Если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу или осадку масла, которое обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная обитель. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا А что до тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, то ведь мы не теряем награды тех, кто совершал добро. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا Именно им уготованы сады Эдема, в которых текут реки. Они будут украшены золотыми браслетами и облачены в зеленые одеяния из атласа и парчи. Они будут возлежать там на ложах, прислонившись. Замечательное вознаграждение и прекрасная обитель. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا Приведи им притчу о двух мужах. Одному из них мы устроили два виноградника, оградили их пальмами и поместили между ними ниву. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا Оба сада приносили плоды, и ничто из них не пропадало, а между ними мы проложили реку. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا У него были плоды или богатства. И он сказал своему товарищу, беседуя с ним, «У меня больше имущества и помощников, чем у тебя». ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا Он вошел в свой сад, поступая несправедливо по отношению к себе, и сказал, «Я не думаю, что он когда-нибудь исчезнет». وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا Я не думаю, что настанет час. Если же меня возвратят к моему Господу, то по возвращении я обрету там нечто еще более прекрасное. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا Товарищ его, беседуя с ним, сказал, «Неужели ты не веруешь в того, кто сотворил тебя из земли, потом из капли, а потом сделал тебя мужчиной. Что же касается меня, то мой Господь Аллах, и я никого не приобщаю в сотоварищи к моему Господу. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا Почему, войдя в свой сад, ты не сказал, так пожелал Аллах? Нет мощи, кроме как от Аллаха. Ты считаешь, что у меня меньше богатства и детей, чем у тебя? فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا А ведь мой Господь может даровать мне то, что лучше твоего сада, и наслать на него наказание с неба, и тогда он превратится в скользкую землю.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 Он сказал, «Лучше бы я никого не приобщался, товарищи, к моему Господу». ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا Не было у него людей, которые бы помогли ему вместо Аллаха, и он не мог помочь самому себе.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 Она подобна воде, которую мы не спосылаем с неба. Земные растения смешиваются с ней или благодаря ней, а потом превращаются в сухие былинки, рассеиваемые ветром. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا Богатство и сыновья — украшение мирской жизни, Однако нетленные благодеяния лучше по вознаграждению перед Твоим Господом, и на них лучше возлагать надежды. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا В тот день мы заставим двигаться горы, и ты увидишь, что земля станет плоской. Мы соберем их всех и никого не упустим. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا Они предстанут перед Твоим Господом рядами.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 Они скажут, горе нам, что это за книга? В ней не упущен ни малый, ни великий грех. Все подсчитано. Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا Вот сказали мы ангелам, «Падите ниц перед Адамом». Все они поклонились, кроме Иблиса. Он был одним из джинов и ослушался воли своего Господа. Неужели вы признаете его и его потомков своими покровителями и помощниками вместо меня, тогда как они являются вашими врагами? Плохая эта замена для беззаконников. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً Я не сделал их свидетелями сотворения небес и земли и сотворения их самих. Я не беру в помощники тех, кто вводит других в заблуждение. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا В тот день он скажет, «Призовите моих сотоварищей, о существовании которых вы предполагали». Они воззовут к ним, но те не ответят им. Мы воздвигнем между ними губительное место, преграду. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا Грешники увидят огонь, и им станет ясно, что они будут брошены в него. Они не найдут от него спасения. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا Мы разъяснили людям в этом Коране любые притчи, но человек больше всего склонен припираться. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً Что же помешало людям уверовать, когда к ним явилось верное руководство, и попросить прощения у своего Господа, если не стремление к участи первых поколений и мучениям, которые предстанут перед ними лицом к лицу. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями. Однако неверующие припираются посредством лживых доводов, чтобы опровергнуть ими истину, и насмехаются над моими знамениями и тем, от чего их предостерегают. ومن اظلم ممن من ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا Кто может быть несправедливее того, кому напомнили о знамениях его Господа, а он отвернулся от них и забыл то, что совершили его руки? Мы накинули на их сердца покрывало, чтобы они не постигли его, Коран, а их уши поражены глухотой. Если даже ты призовешь их на прямой путь, они никогда не последуют прямым путем. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا Твой Господь прощающий, обладающий милосердием. Если бы он стал наказывать их за то, что они приобрели, то ускорил бы их мучения. Но для них назначен срок, и они не найдут от него спасения. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا وجعلنا لمهلكهم موعدا Мы погубили эти города, когда они стали поступать несправедливо, и установили для их погибели срок. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا Вот Муса сказал своему слуге, «Я не остановлюсь, пока не дойду до места слияния двух морей, или пока не потрачу на путешествие долгие годы. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا Когда они дошли до места их слияния, они забыли свою рыбу, и она двинулась путь по морю, словно по подземному ходу. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا Когда они прошли дальше, он сказал своему слуге, «Подавай наш обед. Мы почувствовали в этом путешествии нашим усталость». قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً Он сказал, «Помнишь, как мы укрылись под скалой? Я забыл о рыбе, и только сатана заставил меня не вспомнить о ней. Она же отправилась в путь по морю чудесным образом». قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا Он сказал, это то, чего мы желали. Они вдвоем вернулись назад по своим следам. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما Они встретили одного из наших рабов, которого мы одарили милостью от нас и обучили из того, что нам известно. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا Муса сказал ему, Хидру, «Могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил меня прямом пути, тому, чему ты обучен?» قال إنك لن تستطيع معي صبرا Он сказал, у тебя не хватит терпения находиться рядом со мной. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا Как ты сможешь терпеливо относиться к тому, что ты не объемлешь знанием? قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا Он сказал, если Аллах пожелает, то ты найдешь меня терпеливым, и я не ослушаюсь твоего веления. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا Он сказал, если ты последуешь за мной, то не спрашивай меня ни о чем, пока я сам не поведаю тебе об этом. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا Они вдвоем двинулись в путь. Когда же они сели на корабль, он сделал в нем пробоину. Он сказал, ты сделал пробоину, чтобы потопить людей на нем? Ты совершил тяжкий поступок. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا Он сказал, разве я не говорил, что ты не сможешь сохранить терпение рядом со мной?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 Он сказал, неужели ты убил невинного человека, который никого не убивал? Ты совершил предосудительный поступок. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا Он сказал, разве я не говорил тебе, что ты не сможешь сохранить терпение рядом со мной? قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا Он сказал, если я спрошу тебя о чем-либо после этого, то не продолжай путь вместе со мной. Ты уже получил мои извинения. فانطلقا حتى إذا قالت يا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا Они продолжили путь, пока не пришли к жителям одного селения. Они попросили его жителей накормить их, но те отказались принять их гостями. Они увидели там стену, которая хотела обрушиться, и он выпрямил ее. Он сказал, «Если бы ты захотел, то получил бы за это вознаграждение». قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا Он сказал, «Здесь я с тобой расстанусь, но я поведаю тебе толкование того, к чему ты не смог отнестись с терпением».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 وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا Что касается мальчика, то его родители являются верующими, и мы опасались, что он будет притеснять их по причине своего беззакония и неверия. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما Мы захотели, чтобы Господь их даровал им вместо него того, кто будет чище и милосерднее к своим близким.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 Под ней находится их клад. Их отец был праведником, и твой Господь пожелал, чтобы они достигли зрелого возраста и извлекли свой вклад по милости твоего Господа. Я не поступал по своему усмотрению. Вот толкование того, к чему ты не смог отнестись терпением. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا Они спрашивают тебя о Зулькарнейне. Скажи, я прочту вам поучительный рассказ о нем. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا Воистину, мы наделили его властью на земле и одарили его всякими возможностями.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 Около него он нашел народ. Мы сказали, «О, Зуль-Карнейн, либо ты накажешь их, либо сделаешь им добро». قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا Он сказал, того, кто поступает несправедливо, мы накажем, а потом его возвратят к его Господу, и он подвергнет его тяжким мучениям. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا Тому же, кто уверовал и поступает праведно, будет наилучшее воздаяние, и мы скажем ему наши легкие повеления. ثم اتبع سببا Потом он отправился в путь дальше. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا Когда он прибыл туда, где восходит солнце, он обнаружил, что оно восходит над людьми, которым мы не установили от него никакого прикрытия. Вот так. Мы объяли знанием все, что происходило с ним. Потом он отправился в путь дальше. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا Когда он достиг двух горных преград, он обнаружил перед ними людей, которые почти не понимали речи. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا Они сказали, «О Зуль-Карнейн, Яджудж и Маджудж, Гог и Магог распространяют на земле нечестие. Быть может, мы уплатим тебе дань, чтобы ты установил между нами и ними преграду». قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما Он сказал, «То, чем наделил меня мой Господь, лучше этого. Помогите мне силой, и я установлю между вами и ними преграду». آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا Подайте мне куски железа. Заполнив пространство между двумя склонами, он сказал «раздувайте». Когда они стали красными, словно огонь, он сказал «принесите мне расплавленную медь, чтобы я вылил ее на него». فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا Они, племена Яджудж и Маджудж, не смогли забраться на нее и не смогли пробить в ней дыру. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا Он сказал, «Это милость от моего Господа». Когда же исполнится обещание моего Господа, Он сравняет ее с землей. Обещание моего Господа является истиной. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا В тот день мы позволим им, племенам Яджудж и Маджудж, хлынуть друг на друга и затрубят в рог, и мы соберем их творения всех вместе. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا В тот день мы ясно покажем гиену неверующим. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا на глазах которых было покрывало, отделяющее их от поминания меня, и которые не могли слышать. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً Неужели неверующие полагали, что они сделают моих рабов своими покровителями и помощниками вместо меня? Воистину, мы приготовили гиенну обителью для неверующих. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا Скажи, не сообщит ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا а тех, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо – أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا Это те, которые не уверовали в знамение своего Господа и во встречу с Ним. Тщетны будут их деяния, и в день воскресения мы не определим для них никакого веса. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا Гиена будет им воздаянием за то, что они не уверовали и насмехались над моими знамениями и моими посланниками.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 Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом.